Ahmad punya cerita dengan judul Hantu Tanpa Kepala. Cerita iki dikirim Januari Rizal Soko Pake Saji Malang. Jimatres-jimatres pendengar acara Jimat Ingen Diwai. Perkenalno jenengku Januar tapi karu koncoku biasa diceluk penuh. Aku arep berbagi pengalaman misteri sing tau dak alami rikala taun 2008 kepungkur. Iki cerita sak lengkapnya. wektu iku aku isik kelas loro SMA lan seneng ngeband karo kanca-kancaku. Kebetulan aku dadi pemain gitar ing band sing tak jenengno Delahom. Biasane bandku latihan rutin ning studio musik sing cedek karo sekolahan. Kebetulan waktu iku arepe ana acara pentas seni ing sekolah tengku, dadine aku karo kanca-kancaku rutin latihan digawe persiapan manggung. Hari Isa aku disusul Dito gawe latihan. Aku wis siap-siap ngetokno sepeda motor lan pamitan karo wong tuaku. Pak, Bu, aku latihan ngeband dhisik ya. Ya, Le, aja mulai bengi-bengi ya. Iki malam Jumat lho. Akhirnya aku boncengan karo Dito ning studio. Kebetulan aku ngelewati dalan simpangan sepur sing ora ana palang pintune. Lek bengi dalan ning kono trodok serem amarga minim penerangan. Tapi berhubung wektu iku isih durung terlalu bengi aku ya gak krasa ana sing aneh mergo isih akeh kendaraan sing liwat. Begitu sampe ning studio musik aku karo Dito wis dinteni karo Rocky pemain bass, Apung pemain drum, karo Ferry vokalis. Dito Dewi dadi pemain keyboard. Marine Jackson karo testing alat musik aku langsung latihan. Kebetulan bandku akeh terinspirasi band Padi karo Dewa Songolas, dadine aku latihan gawe lagu-lagune band kondang wis jam 11 wengi. Aku karo anggota bengku sepakat bubar latihan lan siap-siap mulih neng omahe dewi-dewi. Aku boncengan karo Dito lan ora mikir sing macem-macem. Sepeda motor tak gawa mlayu ora sepiro banter. Kira-kira jarak 200 meter saka persimpangan rel sepur, bawa sing sadurunge adem moro-moro dadi sumuh. Sakal jitokku mengkorok, jantungku tratapan. Apa meneh swasana ning kono sepilan peteng banget, ora ana kendaraan sing liwat babar blas. Tambah cedak karo rel sepur hawane krasa panas. Aneh. ana rasa sing meksa dasku gawe noleh ning arah kiwa. Bareng aku noleh kiwa. Masyaallah. Aku diwerewu wujudan wong lanang gawe pakaian musuh lan ora ana sirai. Aku jenggirat kaget sampai narik gas sepeda motor ke banteran. Akhirnya aku karo Dito tiba sepeda motor. Aduh, biung. Karung ngrasakno lara aku noleh ning pewujutan kuwi mau. Lah kok wong lanang tanpa sirah kuwi mlaku sempoyongan karo marani aku. Rasane tanganku otek, sikilku wel-welan, awakku gredeg ora karu karuan sampe akhirnya dito nepu pundakku. Nuh, benuh, awakmu iki kena apa to? Lamun yo. Ikut to, ikut to, ikut to. Awakmu ora kuasno wong lanang tanpa sirah sing pinggir sepur. sepur. Pitakonku karo nunjuk arah ril. Dito nyawang rel sepur karo kebingungan. Enti, enti ana wong kampus tanpa sirah. Lah wong ora apa ngono lho. Mungkin awak mung iku mau. Tak sawang meneh rupane wewujutan gegirisi kuwi wis ora ana. Antara percaya karo ora awakku sih prisa bingung. Wes, aku wes nggo sepeda motore. Awakmu kakek lamun bengi iki. Kau salah-salah wakil diwi so dilosor meneh. Aku manut wai ning jiru ati aku batin. Kau sing diwuri mengaku diwi yuk. Akhirnya aku karo Dito wis sampai omah. Kebetulan omah Dito cedak karo omahku dadi aree tinggal melaku. Sampe neng omah aku isik mikir no sosok wong lanang tanpa sirah mau. Gawi nenang no pikiran aku njupuk banyu wudulan sholat. Mari nih sholat aku ndang mapan neng kasur. Gak suwe aku turu moro-moro aku tangi meneh koyo ono sing duga. Lampu ing kamarku lah kok mati murub diwi. Waduh. ana apa menah iki banget sampe keringetku gobyos. Ing pojokan kamar moro-moro muncul wong lanang tanpa sirah sing jibrat getih saka gulune. Karo getih sing bleweran saawak wujutan iku nulis ning tembok kamar. Tolong, boleh no sirahku. Ah. Aku jerit sak banter-banter langsung semaput. Pas isuk aku mau koran aku kaget temenan. Ing berita koran tertulis ono wong lanang sing kecelakaan ketabrak sepur sampai sirai pedot. Lan kedadian persis ono ing persimpangan rel sepur sing tak lewati bengi mau. Oh, memeti sing wingi tak merui arwai wong iki yo Ora mung semono. Kira-kira sampai seminggu aku isik diteror karu sosok wong lanang tanpa sirah kuwi. wujudan iku metuki aku ing jero kamar ing ruang kelas sampai ing jero ngimpi pas aku dhewean suwe-suwe aku ngrasa sumpek akhire aku crito ning bapak perihal kedadian sing tak alami bapak jaluk bantuan nang Pak Sodik ustad sing ngerti tentang gangguan makhluk gaib Bapak Pak Sodik, karo warga sekitar marani persimpangan sepur sing tak no. Pak Sodik ngajak warga maca solawat tahlilan donga marang sing kuwasa. Pas aku maca solawat aku moro-moro diweruhi wewujutan wong lanang tanpa sirah sing biasane ganggu aku. Aku njawil Pak Sodik karo ngomong. Pak Ustaz, diku Pak, wong lanang tanpa sirah wis metu Pak. Pak Sodik Yoison ya iso ndeleng wewujutan iku. Wis Mas, sampean gak saudi tetep dungo marang Allah subhanahu wa ta'ala rupane sing iso nyawang wong lanang tanpa sirah iku mung aku karo Pak Sodik. Bapak lan warga isik kusuk maca zikir. Pak Sodik marani wujudan kuwi pasti dek wujudan nunjuk ing arah pinggir kali. Kaya iwang iki bakal nunjuk sesuatu. Pikirku mangkono. Pikirku mangkono. Pas mari didongani karo Pak Sodik wewujutan kuwi ilang. Pak Sodik nyeluk beberapa warga kanggo ngrewangi goleki sesuatu ing pinggir kali. Astagfirullah. Tiba no sirai wong lanang kuwi wis ditemokno. Warga langsung nyeluk ambulan karo polisi kanggo evakuasi sirai wong lanang korban tabrakan kereta kuwi. Alhamdulillah. Marine iku aku wis jarang diwuri karo memedi sirah iku mau. Wis semene cerita saka aku. Percaya kak percaya makhluk gaib ada di sekitar Anda. Salam Jimatres, salam misteri. Au.